pensando que tá assim. Eu te ligo e você não liga pra mim dessa vez, eu que vou partir. Pra mim não sofrer demais. Dá valor para alguém que se importa com meu coração. Isso que tá valendo mais. Só queria ter uma. Como aquela morena sagaz, que não é qualquer uma. foi só uma noite pra minha mente mudar. Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar. Foi só uma noite te mudar. Vou ficar solteiro mesmo, vou festejar. Vai pensando que tá assim. Eu te ligo e você não liga pra mim. Dessa vez eu que vou partir. Pra mim não sofrer demais. Dá valor pra alguém que se porta com meu coração. Isso que tá valendo mais. Só queria ter uma. Como aquela morena sagaz, que não é qualquer uma. Foi só uma noite pra minha mente mudar. Vou ficar solteiro mesmo vou festejar. Foi só uma noite pra minha mente mudar. Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar. Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar. Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar. Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar. Ei, Lucas Florestan. Daquele jeito, daquele. Ah. ah. pensando que tá assim. Eu te ligo e você não liga pra mim dessa vez, eu que vou partir. Pra mim não sofrer demais. Dá valor para alguém que se importa com meu coração. Isso que tá valendo mais. Só queria ter uma. Como aquela morena sagaz, que não é qualquer uma. Foi só uma noite pra minha mente mudar. Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar. Foi só uma noite pra minha mente mudar. Vou ficar solteiro mesmo. Vou festejar, vai pensando que tá assim. Eu te ligo e você não liga pra mim. Dessa vez eu que vou partir, pra mim não sofrer demais. Dá valor pra alguém que se porta com meu coração. Isso que tá valendo mais, só queria ter uma. Como aquela morena sagaz, que não é qualquer uma. Foi só uma noite pra minha mente mudar solteiro mesmo e vou festejar. Foi só uma noite pra minha mente mudar. Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar. Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar. E Lucas Florestan. Daquele jeito, daquele. Ah.